ऐं मदााईअ जो बदिलो ओड़ी मदाई आहे पोइ जेको माफ़ करे ऐं सुलह करे तंहिंजो अज अल्लाह ते आहे बेशक अलाह ज़ालमन खे दोस्त न रखंदो आहे